հայ ժողովրդական հեքիաթներ։ Բախտի Տեր Բադին Իրեք քասիբ չլդր հվարա հնգերուն կնելալ։ Քան բախտ քաթարան, դունյամալին մենգել բախտավոր բադին։ Քաթարան մինել դունյամալին լապ տակլորին լուտ։ Սա գորուսով ասպրոնեն ճմորում էին, վճկորտ ծարվեր ընին, վճել մինը տրասմինտիկա հացեր տան որոտին։ Երկուք հանել շատ թամբել զատերին։ Բադին իշկպեցար, ստյուրնդուր հետի գործեր անում, ձերքը ընկած կապեկը թակում պահում էր, դալդա ընկած դղը յուրան հետը ուտելիք էր առնում ուտում։ Մինոր իրեք հնգերին քավ սաղ մահալը ման եգին, յանի գործն ուզում անին, Ոչ մին տեղը կորչ ճրացին։ Սոված վնդերնեն թուլացալեր։ Բադին օնգադներ կցալ, յուրան կլխին ճարը տսալ։ Թակուն նի արմտալ դուքաններ են մինը տեսա տենա առալ հնգրոն ցան թակուն թայդի թայդի գրալ։ Դունամալինն քաթարան գլխին ընկալվեր բադին փողոնե յուրան ցանա թակուն ուտելը պենել առնում օտում յուրան ստամչի։ Մտկրները մտերին վեր բադուն խապին տանեն մին դալդատեղ մորթին ընդրափողն էլ կսան։ Բադեն դրանց կսպսոցը լսալ հար ամա չգիդալներ տիրալ, յանի պենա խաբար չի։ Մին օր փախա, փախավ քեցավ։ Ճամփի մին խորցորը մեր վեր մթեն նինգավ, 4 գոլին եշից տոսավ, ընդդղ մին քանդած ճաղած կա։ Ուրխած հավասեց ես լահալավա։ Կինամս ճղացումը քշերս քոնինին, ռավոտը երկնամ կինամ։ 4 գոլին եշելավ, վխվխելավ կինած նի մտավ, այդ ճաղացը 4 գոլին եշից, եդամ մտավ դոնգուզլուղը։ Վեր քոնինին նորեր աշկուհոբ կալալ վեր ընջուկավ մինսասինգավ։ Երթրավ, խլշկոցեց, ցուկցուկրավ, եշիս տեսավ եկողումին ազնավոր արչա։ Կոչ եկու սուս կացավ, արջոնի մտավ ճաղացը, քնած հելրատանը պրանեց, մին խրեկ ետանել, տեսավ մին աղվես եկը։ Քնած արջին բարի յուրգուն ասեց, երելավ ճղած են քարեն երա պպզից։ Բադին աշկերը պլզած, նովին ցակավը ընդրանց էր եշում, որ մեն ռախը մծկյուլերն իմտավ, են էլ արջին առաջին պպզից սկսեցին զրուցանել։ Արչասից, դե ասեցեք թա սորի վրս ինչ արալ։ Ես կնացալում ծերին մաչավում իմ վարար կետա կինամ։ Կետին գրաղին պարկալում, անջուկ տերալ այդ կետին խշշոցին կոնելալ։ Քնուտողա երեմ կացալ տսալ մտնալա, սոված վնդրս քաշտալավ, եկալ մսալ ստեղ։ Աղվեսնել թա Դե լսեք, ես պատմեմ։ Հանե են սարը տեսնումը կնվեր լուսնինգան գլխան տուսակյամ։ Են սարեն քիլին մի մած քար կատակը փոչ։ Հանե են փոչ տղը տեղին վսկավ լիքը։ Հուվեր եշի աշկերտ կշաղվե։ Ռվտած մինչև մենք ես այդ վսկավնի խաղանում։ Շաղի տամ մինել հվակում սոված սրտս քնամր։ Մին երկուսու քցեցի ռխս վեր կոլտամ կոլչի քինած։ Վերջնել տեսավեր ընդրանային զոքուտ չկա։ Թքացի Երկացը զակարտալ ավյակաստեղ։ Ես գիտեմ չեմ տա, այդ խելքը պակաս մարդիկ է։ Ինչ են անում, որ վսկու հետ է գյուլլա են գցում։ Էկոց քնալով եմ, մին խամ մյուշտարի, խելքը պակաս մարդ ճարեմ, այդ վսկեն ընդրակալխեն կապեն, իրան ծախեն։ Հալբետ մին վրցակ, մին քանի հավել կտա, կպիրիմ ստեղ մտեղ գոտենք։ Գյուլ երկուսին լսել անի յետը մտքում ասեց, լավա, վեր սրանք էլ են սոված եկալ թաչի, ինձ տնած կտան, կծիծաղեն ինձանավ։ Դուք սեցեք բրծեք, դե մեհենգել ինձ անջուկ գալիք։ Տեսեք, իմ կլոխոս ինչ հույն է եկալ։ Թակավերը աղջիկը ծանդր հիվանդա։ Ասում են խղլցավ անանգելա։ Ռվատան չանկյուրի գնու դնջոթուն չոնե։ Յա լացանում, յա ծիծաղում, յա պարակյամ, ոչ մինին խոսքը լսում չի, ոչ մինին նհդ խոսում չի, պատասխան չի տամ։ Ոչ օտոմա, ոչ խմում, շատ վախտել օզում աթա, յուրան բալկոնան գցի տակը։ Թակավորը իրան երգերում նել հեքիմ չթողալ վերքանչի վեճ։ Լող եկալն քնացալ, վեճ մինը կրասալ չի ընդրա, աղջիկանը բժշկի։ Թակավորը աղջիկանը լևացնել է տեղը հենա մին ղոչի գլխում, մինգել վնդերում։ Վերեն ղոչին մորթին, վնը գլոխը քալլա փաչայիփին, ընդրանուտուցնեն են էլբեհել գլևանա։ Էդ մին սև պոզերը կրղոչա, վղճարեն սյուրուեն առաջին քինացող։ Ամեն ռավոտ Տենշենին չոբանը վրճկրներին սյուրուն առաջ հրած, սև խոչը հրաչին, գյար գյար կնամա, վղճարը ետան, հանցալ հայեն վղճարին սյուր բաշինինի։ Երկումըց ասլանշներ էլ սյուրուվին չորս գոլավը շորտուշորտը ունելա պահոման։ Ես հեսա հիրոք հորա սոված ծարավ քաշեմ կամ են սյուրու վղճարեն ետան, կարմ չմ ղոչը թրցնեմ, են ասլանշները վրկան, հուկը կարա են ղոչամուտանա, են ապլան գապլաննին դաստին իրա կտերնան կկիզին։ Հուր կարա են ոչին մորթի, ընդրավնդը կլոխո տանե, եփիլտա, քելլա փաչաշինիլտա, են աղջկանը ուտուցնե, են աղջիկը դաստի խելքի կիկա, գլևանա, ինքը յուրան ըրացան կհմանչի։ Ես մտադիր եմ, են ոչը փռնեմ, հոսավս գցիմ, ծլկեմ քոլը, մսի օտեմ վնդը կլոխնել տանեմ թակավերի նղճկանը, ամա շատ եմ վախում, են շներինց պյուրտ կտամ պեմբեք կիզին, իրեք հորա վախճարը սյուրյավը ռաչի սրացումն, իմ պերյանը շիրերն էլ կինամա, կարմ չում ղոչը տանիմ։ Բադին դոնգուզլուղումը նստած, պատմածը լսեց, սուսուփուս, սպասեց մինչև լուսացավ, արջը գյուլը աղվեսի դուս եկին գնացին ամմը մինը մինգոլի իրա, ինքն էլ դուս եկու աղվեսին յետանքինից։ Հինա спецряцев ըղվեսի նշան ստված սարին գլոխը տեսավ աղվեսը պպզած իրես դիբեյան հոլո վսկին համբարոմա վենդերեն պատկներեն երա անսաս մուտացավ կասնեն են չակյուջ հոլավը աղվեսին քալլեն մեն պենտ տավավ աղվեսը տեղնուտեղը սես միշլավ տանակը քաշեց, ըղվեսին մորթեն սաղլամա հանեց, դիքշինեց, ճնդերը կապեց, վեսկեն հվակես լցեց մորթուն տեկը, շիլակեց ճկրճկրնելա բերավ տուն։ Այդ վսկավը բադի մին թակավերական ըմարած շինել տվավ, մին գյուլի բաղի մեջ, ինքը ջուբերը վսկավ լցրեց, հղեյլա բիդա Արաբստան, սաղ Արաբստանը ման եկը, վնդի տակ տվավ, մին Արաբստանի հրեղան ծիարավ, Վանդը պատտավավ, թռավ, եկավ տոն։ Էցին հենց այոր գակինում, հենց հալհա կակավնի։ Անդրայդան ժողովրդը թմաշային անում։ Ցին ըրնել անի յետը քինած ղոչին յետան շատ ման եկը վերջի կթավ։ Շուբանեն շատ խնդրեց, որ Սյուրովեն առաջին քինացող են ոչը յուրան երացախ է, Շուբանը բադուն իրեսին եշից, եշից դա աղա, դու խելունք մարդ ես իրևում։ Էդ հունցավը սարսախ բեն ես խոսում։ Բա այն ոչը ծխել է բենավեր ես ծախե։ Բա տեսնում չես հանցային Սյուրովող ճարին կամ անդանում, հանցալը հանդրանց մինբաշինինի։ Վերգոլը քինամա, յուրան ետնանն քինամ։ Չէ ախպերջան, այդ ոչը ես ծախել չում։ Սյուրյուի մաչին վերին երածերքը տնիս քս փեշքեշ անդրանակման։ Բադին տոսավր ճոբանը թարսվալա ըջղվեց ծերքը տարավ ջոբը մին հապուր վսկը դուս կալավ մենգել ճոբանին թա աթարսի տղա։ Դե քլ ես մին հապուր վսկն երկալ ղոչը մորթի վնդկլոխը տորինց մնացածը թամյուս քս մեհեք ստրան ինչ կասես։ Այդ վսկավը 100 ղոչ կարնես։ Շոբանը կկղեց Գիտես թե այդ մարդը զարապատ հանում ասեց. «Աղա, ես քեզ մտաղ, խե տնազ ես տամենջանալ»։ Բայց տնազ եմ արդեն։ Ճանապարհ քինա, ինձ նհետ ինչ գործ ունես։ Դոսավորը ճոբանը յուրան հովատում չի։ Տարավ ընդրակ տնտակն վսկն պահես թա տեսնումս վեր ստրանք իսկական վսկային։ Դե ջուբետ պերանը պեց տեսնամ։ Մին հապուր վսկն ածես ճոբանն ջուբետ հա դեքենա սև ղոչը պեր մորթե վնդկլոխը տուրիստանեմ։ Ճոբանը Վաստալավ քինես ոչին կրբ ուզերան փռնեց, քաշտալա բերավ, մինգոլին երկու վնդերան փռնեց, շորտովավ մեշկին, մորթեց, գլոխնան վնդերը տվա բադուն, էնել քցից յուրան խուրջինը, շնորհակալ տերավ, քից ծիմբիդա յուրան ստոն, վեր էքսը թռնը թակավերեն կողքով։ Շենավանց գնալիս ընդրա ետնան գնչեցին, ետ տարավ տեսա վիրան հնգերըմնան, քաթարան մինել դյունամալին։ Ցին կողնսրուց ընդրանք մտածեն դյունամալին հրծրուց թա բադի, մինասը տեսնան քս է հրստոթուն աշտեղանա։ Բադին դյուզ բդյուզ լող նաղլարավ, քանդաշ ճղած ընտեղն նշաստավ, ինքը շալլաղացին փորավը քշից, քաշից ցին թրավ երկինքին։ Թող բադենքինա թակավերեն աղջիկանը ցավեն մինչարան է։ Մենք տեսնանք այն չլդր քաթարոն մինգել դյնամալին հինչիլին։ Բադուն դված սլաղավը դյնամալին քաթարուն նհդ քինացին դիբա քանդաշ ճղացը։ Համ քինամին համել զրուցանում քաթարին ասմա Գյուլու հալբետ մին նոր ղոչի տղել կգիդա։ Մենք էլ բադուն գայդիկ հրոստանանք։ Դիբյուրգինատեմ ըտրանք հսան քանդաշ ճղացին։ Նեմըտեն դոնգոզլողոմը թակկացին մտնալար մինել տեսան, արջը մրտմրթալավ նի մտավ ճաղացը, վնդերը քաշտալավ քինած նի մտավ էլերատոնը պրանից։ Մեն խրեկել անց գյուլու եկը արջին բարի յուրգուն ասեց, ընդրա առաջին պպզից արջին կեպը պատար խարաբար, սովածին իլան հիվնդացալար։ Գյուլու թա արչախբեր, քեզ թազա խաբար պետք է ասեմ։ Էս ճղացումս մս ամջկոնող կամենք բեյ խաբար, Բա հեսա քանի օր ավեր մեր աղվես աղբերը երևում չի։ Բա գլխի չես ընկում որ ընդրան գլոխը խաշալեն։ Ես են կարծիք ենան որ աղվեսին մորտին մինը հանալա տարալ յուրան մուշտակեն վզավը տվալ։ Մեր աղբորովս կնել տարալն, ընդրան մորտնել են մաշկալ տարալ։ Վղճարին սյուրին առաջին քնացող ղոչնելա բատմիշիլալ։ Երկաս մին էշ ճաղացը լավ օբուսկանենք։ Բելքաս ըղվեսին սպանողստղա Արջը լրտան անտուս եկը սկսեցին ճղացին քունջը փոճախը քրիքանդանելը թարսի նման էլ լուսնինգյան տուս ար եկալ իշը ընկալ արջղացը մաչը հնցել հացիր եկնի դյունամալինան քաթարոն վղելներան դոնգոզլուղան տուս եկեն ուզեցին փախչին դյունամալուն արջը օզից փռնե են տուս պրծավ ընդրան չանչուլներան ծալկեց քաթարին ընկավ գյուլին ռխը գյուլը ընդրան ծրև տվավ արջին հդ կոշտ կերին Դուլամալին խաբարը բերավ շենը Քինացին քաթարուն վսկերնեն բիրին թղծին։ Դյունամալինել վղիլան հիվանդացավ, տղաշորին գավ, մինքան օրանը յետնել մռավ տարան թղծին։ Ընկել քինենք, տեսնանք բադին հինչիլավ։ Հրեղանցին երելած բադին թռավ կինացսավ, թակավարյան պալատեն Մին քանի դոնն պլատեն կողքավը շորտոշորտ ու հրավ, որ պլատականները լոխ հյուրան տեսնան։ Եդնանել թակավերեն դրբզեն մղակումը եր եկավ։ Մհակն տառնապահին ասեց վեր ինքը եկալա թակավերեն աղջկանը բժշկի։ Խաբարը տարեն թակավերին, էնել ալյուստին, բադուն կանչեց յուրան կողքը, հրցը փորձրավ Եդնանասից։ Աջահիլ նախշուն տղա։ Իմ աշկիս դու լավ տղա ես երևում։ Քու սփաթը դին շատ դուր եկը։ Մնակ մղկս կյամա, ախր վեր կարես վեճի մղջիկանս բժշկես, ես որոշում ունեմ, քո կողոտ կտրելով եմ։ Մեղ կնես, թա կարելու չես բժշկես, նահախ տեղը բադամիկին է։ Հակավարը ապրած կենա ասեց, ոչինչ, դու ինձ թույլ տուր ես ընդրան բժշկեմ, վեր կարեմ վեճ, թող իմ կողոքը կտրեն, թող ես էլ քո աղջիկանը մատաղ կինեմ։ Վերտը հենց վախկոտ չես, քինա մեղջիկանս բժշկի, վեր աղջիկս լվացավ, տալու եմ քեզ, իմ փեսան կտերնաս։ Իմ մեռնելանը յետնել, իմ տեղս կնսես թակավորություն կանես։ Բադ ին խուրջինը օսավը գցեց, քինաս թակավորեն աղջիկանը կողքո, ղոչին վնդը կլոխը տվավ թակավորեն պովորո, քալլափաչա եփից շուտ բերին։ Բադ ին թակավորեն աղջիկանը նհդ, այդ քալլափաչան կրան, տեղներան երկացան։ Ուտելանը յետը թակավորեն աղջիկը բադուն գլուկոլ ընկավ, թա դիմ աստուցնես։ Էշտեղան եկի, ես լհակես էի սպասում։ Թակավորը եկը տեսավ իր անաղջիկը բադուն կողքին նստած զրույց են անում, ասոսիսկի հիվանդել չի իլալ։ Խտեց, բադուն ճկատան պաչից, համել ասեց. «Դու իմ փեսան ես, դու իմ տղան ես, իմ աղջիկս քեզ, դու էլ ընդրան»։ Հրսանը քիրին օխտը քշիր ցիրեք կեպրին, թակավերին աղջիկը բախտավերվեց, բադենել տերավ թակավերին փոխնորդը։ Երկինքան իրեք ճիրալի տանց երենգավ։ Մինի պատմողին, մինի լսողին, միննել թողքենա կտանք մին հիվանդու։